ดียามเช้าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้ว今天是第几天了ฮะจากวันที่ห้าเหลือกี่วันจะได้กลับบ้าน还有几天就可以回家了ได้นับวันรอกลับบ้านหรือยัง是不是每天 算要等着回家นะดีแล้วอย่าเพิ่งนับนะอ不要算算不要算吧แต่บางทีใจมันอยากจะนับก็ให้รู้ทันเนาะ但是有可能心他自己想算我们要及时知道จะวันในไหนนะจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัด ถ้าเรา อยากจะปฏิบัติธรรมนะก็ตั้งใจทำวันนั้นให้ดีที่สุดนะ不管是你在哪里是在道场或者在家里啊你要用功要尽力的用功活在当下เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่เราได้อยู่ที่นี่เนาะไม่มีภาระการงานต่างๆ ให้วุ่นวาย现在是个好的机会啊我们来这里 没有没有其他的工作，没有其他的负担。嗯，เราก็ได้ปฏิบัติเต็มที่เนาะ我们就可以尽力用功嗯，แต่พอถ้าถึงวันที่ต้องกลับไปก็ต้องยอมรับความจริงอ่ที่ต้องเจอนะ那但是当我们要回回国的时候也要接受มันจะเกิดอะไรมันก็เป็นเพียงแค่ภายนอกนะ不管是什么 情况升起，它也是外面的状态。最重要的是我们知那个外面接触到我们，我们要知道那个。 อย่างตอนนี้ถ้าสมมติตัวอย่างเสียงหมามันเห่าเนี่ยลำคาญไหม比如说现在有那个狗叫啊你你有烦厌吗厌烦吗嗯หรือได้ยินเมื่อครูบางครั้ง ที่ตรงครัวก็ตำก็ตำอะไรก็ไม่รู้นะเสียงคกดัง刚才那个厨房里面做菜很 很大声ได้ยินไหมไ你们听得到吗没有我听นได้ยินแล้วเป็นไงใจรู้สึกยังไง听到了然后心心怎么样เฉยๆนะเฉยเๆ就是一般般 หรือคิด เอ๊ะทำไมมาตํำเวลานี้เสียงดังจะ有没有想哦你为什么这这个时间做呢很很大声音很大很吵หรือทำอะไรน่าอยากไปดู就想哦今天是做什么饭呢想看一下ถ้ามันเป็นแบบนั้น ก็ไม่ได้ว่าห้ามนะ แต่ ให้เรารู้ทันเนาะ如果我们有那样的念头也不要阻止它只是要看透它อันเนี้ยที่เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าสิ่งกระทบนะสิ่งที่มันกระทบ这就叫啊就是六六根接触六尘นะมันกระทบทางหู เสียงหมาก็ดีเสียงคบก็ดีมันกระทบทางหู比如说耳朵接触了声音狗叫或者其他的声音แล้ว ใจมันรู้สึกอย่างไร ใจมันหวั่นไหวไปกับเสียงที่กระทบหรือเปล่านะแล้วก็你เ啊变得怎么样呢跟着他们跑吗หรือสายตานะเวลาเราไปบินทบาทนะใช่ไหมเห็นเด็กนะที่น่ารักใจรู้สึกอย่างไรนะ或者当我我们跟着师傅去托钵的时候啊看到 呃很可爱的小朋友，那心怎么样呢？อทุกอย่างที่เรา มองเห็นเช่นบินาบาตจะมีหลายอย่างมากนะ当我们去托钵的时候，就能看到很多东西。ถ้ามันมีสติมันก็จะเห็นเฉยๆนะ如果我们有觉性的话，它只是看到 แต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะไปปรุงแต่งอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบ如果没有决心的话啊就会照做很多这个我喜欢那个不喜欢หรืออะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นนะบางทีมันกระโดดไปหาคิดอะไรก็ไม่รู้ที่มันอาจจะไม่มีเหตุผลในการเชื่อมโยงกันก็ได้有的时候心可能跳就是跑出去想那个没有道理的事情就乱想 อันนี้ให้เราคอยรู้ทันมันเนาะ我们要及时知知道它แต่ไม่ใช่ว่า ชีวิตคนเราจะคิดไม่ได้เนาะ也不是说啊我们不应该想不应该有念头ถ้าจำเป็นต้องคิด ก็ต้องคิดนะ特别是如果啊必须要想的话也可以แต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่ ที่มันจำเป็นนะที่เราต้องคิดเพื่อทำงานมันก็ค่อยคิดนะ应该是比较重要比如说要工作แต่ตอนนี้พอเรามาปฏิบัติในรูปแบบหรือเราวางภาระการงานเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดี但是现在我们来禅修来做固定固定修行啊 所以呢，所有的啊负担我们要放下一下。คือมันจะได้เห็นว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือมันไม่ได้ตั้งใจแต่คิดนั้นถ้าเราเห็นมันก็อ๋ออันเนี้ยคือความหลงทั้งนั้นเลยนะ所因为然后我们就可以看到所有的升起的念头是我们嗯不应不没有不应该刻意的想，所以所有啊。 都都是念头มันหลงก่อนนะหลงหลงก็คือขาดสตินะไปหลงก่อนบางทีหลงแล้วอาจจะเกิดเป็นความชอบเป็นความอยากได้นะ念头来以前是我们已经先迷了、迷失了，然后没有觉性，就变成有那个情绪升起，喜欢不喜欢。หลง บางทีก็อาจจะเป็นความไม่ชอบ เป็นความโกรธก็ได้迷呢也可能是不喜欢这迷啊可能生气生气或者嗯生气不喜欢โลภโกรธหลงนะตัวหลงเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะเป็นหัวหน้าของหัวหน้าของกิเลสท่านเชื่อเนาะ那个ชื่อ่อ是 最最大的最嗯是领啊那个烦恼习气的领导，老大，老大。嗯，เขาอย่างที่บอกว่าซื้อคือหรือว่าหมีเนี่ยมันคือก่อนที่มันจะโกรธมันจะโลภเนี่ยมันมันหลงก่อนนะ就呃，我们先有贪，有贪有嗔，以前是有痴的，先有吃才有贪和嗔。 หลงในที่นี้ก็คืออะไร อย่างที่ตัวอย่างหลงไม่รู้เท่าทันสิ่งที่มันกระทบอืม那痴痴是是什么呢就是刚才说啊比如说不知道那个六根接触六尘的时候嗯หรือบางทีมันก็บางอย่างก็ไม่ใช่การกระทบเนาะแต่มันผุดออกจากใจคือความคิดนั่นนะมันผุดออกมาของมันเราไม่รู้ทัน有时候可能

ก็ให้รู้ทันเวลาใจมันเผลอไปคิดนะ当我们有决心啊心心有念头来了要看透它มันมีสูตรง่ายๆนะอย่างของเราเคลื่อนไหวใจรู้นะ我们可以简单的说我们用功的方法啊身体动心要知道เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจ

การรู้ว่าบางทีเช่นใจเผลอไปคิดนะก็รู้นะ或者另外一种就是啊心心动心知道心知道อ่หรือบางทีใจมันเช่นมันแข็งมันเครียดนะก็มีก็มีใจที่รู้或者啊心紧绷心紧张有压力也有心要知道那个状态นะการเคลื่อนไหวนะมันเป็นเนี่ย ลื่อนไหวก็ใจก็รู้หรือบางทีเคลื่อนไหวก็รู้ทันใจ我们身体动心要知道或者心动心也要知道ถ้าทีจริงนะถ้าเอาสูตรเนี้ยไปใช้ได้กับกรรมฐานทุกอย่างเลยนะ其实我们可以用啊这个核心原则跟着所有的用功方法嗯หายใจนะก็ใจ รู้ ายใจก็รู้ใจ呼吸啊呼吸要知道呼吸呼吸也要知道心啊หรือเมืองไทยเนาะอาจจะพุทโธนะใจรู้พุทโธรู้ใจนะ或者啊在泰国我们有一一种方法念佛陀啊啊也要知道也要知道心心也要知道 ไม่ใช่พุทโธใจรู้念佛陀佛陀知道念佛陀知心知道心知道念佛陀心知道เรารู้ใจ念佛陀念佛陀心知道，念佛陀知道心。对。 หรืออามิโตโพก็เหมือนกันนะก็ใช้ได้นะคือไม่ใช่ว่าเราทำให้มันสงบทำให้มันนิ่งหรือทำให้มันอยู่แต่กับตรงนั้นไงใช่ไหม我们我们的目的地不是做为哦用功不是为了宁静为了平静或者黏在一个状态แต่กรรมฐานนะอย่างเช่นการเคลื่อนไหวก็เพียงแค่ ป็นสิ่งที่ทำให้จิตมันมันรู้รู้ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ไปอยู่ไปจ้องกับมัน我们我们动身体只是只是让心知道也不是要黏在那个身体动หรือใจมันเผลอออกไปคิดนะเราก็แค่รู้ใจออกเผลอนิดก็รู้นะ或者心走神了跑出去了啊也是只是知道 แต่บางหรือใจมันเครียดใจมันแข็งมันแข็งเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมพูดว่า心紧绷心啊有压力也要知道อย่างบางคนบางครั้งเนาะ เรายกมือไป เราจะรู้กายก็จริงนะ แต่บางทีใจมันเพ่งมันจ้องไอ้แบบนี้ก็ไม่ถูกนะแม้เรารู้กายว่าเคลื่อนไหว แต่ใจเราจ้องมากเกินไปอันเนี้ยก็ไม่ถูก 身体动，然后心知道，但是心太专注了，那也是不对。嗯，หรือบางครั้งหายใจนะใจก็เคลิ้มกับการหายใจมันเคลิ้มมันมันเข้าไปอินมากเกินไปอันนั้นแบบนั้นก็ไม่ถูก或者呼吸然后那个心嗯进那个粘在那个呼吸进入那个呼吸那也不对嗯 หรือบางทีอะไรก็แล้วแต่เนาะเช่นปฏิบัติไปแล้ว มันสุขมันสบายมันเบานะบางทีเขาเพลิน จิตมันเพลินจิตมันเบา ถ้าเราไม่รู้ทันว่า เออมันจิตมันเบาผิดปกติไปนะอันนั้นก็ไม่ค่อยถูก或者用用功了一会儿感觉有一种状态就是啊很很舒服有喜悦然后觉得自己很清新的 但是不知道那个状态，那也不对。决心ึกึกึก觉性的意思就是，你看，很难说？看透，就是现在你满，就是可以想起来，当下你正在做什么。 然后我们就说那个是知道ใช่ไหมอย่างตอนนี้เรารู้รู้ไหมนั่งอยู่比如说现在你能知道吗你正在做嗯。ม正在做着ใชไหมบางทีก็คิดฟังไปด้วยไม่คดแปลบางทีก็ไม่เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจก็คิดตาม是不是听开示的时候啊也一边 一边想哦，我翻翻译有的时候懂，有的时候不懂。ไม่แปลกนะภาษาตรงๆบางทีก็เข้าใจไม่เข้าใจก็มีเหมือนกัน呃，就是也没有没有奇怪，因为啊，虽然听泰泰国人听泰语也也很，有的时候也没有不懂，有的时候不懂。ฟังเข้าใจก็แค่รู้สึกว่าเข้าใจ ความไม่เข้าใจก็แค่รู้ว่ามันมันมันงงงนะรู้ทันใจที่มันงงเนี่ย ถูก你你听懂你只是知道哦听懂如果听不懂啊心发懵了你只是知道那个啊心发懵那就就对的了อย่างเมื่อวานมีโยมที่มาคุยนะบางทีพอเขาสงสัยนะคิดจะถาม แต่บางทีก็บางทีก็ ลืมคำถามไปนะเพราะเห็นใจบางทีไปที่นั่นไปที่นี่อันมาแบบว่าแบบเนี้ยมันดีกว่า คิดว่าจะถามอะไรก็ถาม昨天啊昨天晚上有一位居士啊他看到他心啊有疑问想问有怀疑但是有也看到有的时候啊也就是那个也灭去啊有其他的状态。嗯，这样 嗯，嗯，昨天就是晚上有位同学来问老师，他说，呃，他先是跟老师早餐了以后，他说他看到他的心生又升起疑问，升起疑问了以后，他又看到他的心，呃，跑去想知道那个答案，然后又跑去听翻译，又想知道，就是就看到这个心跑来跑去，然后老师就跟他说。 呃，你们看到你当下的心跑来跑去和想知道答案，比你说有这个疑问来问老师，得到那个老师的答案更好。เนี่ยบางทีความสงสัยคำถามเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่เราเห็น เห็นใจมันสงสัย หรือบางทีเห็นใจมันไปรอคำตอบเห็นใจมันไปคิดหาคำตอบนะ 其实啊，那个疑问那个问题呢，其实没有啊，比那个我们能看到我们的心啊，想知道想问重要。看到的知道想问重要。那可以，我们看啊，可以，我说，毕竟，他，我们问重啊，想知道想问重要。那可以，我说，我们能这样的看到的话，我们也可以，我在日常当中使用。 เวลาเช่นเราจำเป็นต้องพูดกับใครนะบางที เราก็จะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเอ๊อารมณ์แบบไปรอฟังเขาแล้วบางทีเขาพูด ใจก็บางคนพูดสนุกนะใจก็ไปอยู่กับเขาเลย比如说啊我们有事情要跟一个人说话那心是怎么怎么样的啊、的感觉心有没有想听他的答案或者有些 跟跟另外一个人说，他说的很有趣，然后我们心有没有跟着他跑了？或者听听听人那个胡思乱想，就是乱说，然后心有厌烦了，不想听了啊，那也要知道。 อันนี้เรียกว่ามีสติรู้ทันใจเนาะ这是这这就叫啊有觉性知道心มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีไม่ดีมีค่าเท่ากัน升起的状态不管是好不好是都一样的คือมีค่าเท่าเพียงแค่เป็นสิ่งที่ถูกรู้อ่าจะ怎么一样呢就是就是知道的东西 หรือที่จริงนะจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า อืมการปฏิบัติธรรมนะก็เหมือนกับดีไม่ดีเนะี่ยมีค่าเท่ากันในใจของเรา也可以说当我们用功呢啊好不好也是一样的也是平怎么说一样嗯一样แคือ คือไม่ใช่ว่าอันนี้ดีแล้วมันชอบมากๆ อันนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบ อันนี้คือใจไม่เป็นกลางเราฝึกพอมีสติเนี่ยใจมันจะเป็นกลางกับสภาวะนั้น不应该是哦这个是好的然后心很喜欢这个不好心非常不喜欢那就叫心不在中道啊我们用功为了就是有这个中道心就是对所有的状态 有中道แต่ก็อีกอย่างนะ ไม่ให้ไปทำใจให้เป็นกลางแต่ให้รู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางนะมันจะเป็นกลางของมันเอง还有另外一点重要的就是不要做那个中道心，但是只是你知道你心没有在在中道了，那他他会自己回到中道。 อันนี้นะเป็นการเรียกว่ามีสติรู้ทันใจเนาะ这就่啊有觉性知道心แต่บางคนไปดูแบบนี้ไม่ได้ ไม่เห็นแบบนี้ ก็ไม่ต้องไปกังวลนะเราก็รู้ทันกายของเราก็ได้นะ有些人呃很很难呃知道心也不要担心哈就回来知道身体觉知身体ใช่เนี่ยกายเคลื่อนไหว ใจก็รู้นะ身体动心觉知แต่เพียงแต่ว่าก็ให้มีข้อสังเกตบ้าง คือบางทีรู้ด้วยใจปกติใจกลางๆใช่หรือเปล่านะ只是你可能啊体会一下你当你知道的时候你心是有啊 觉是的在吗？มีกติใจกลางกลางใจเป็นปกติ有当你知道身体的时候你心是啊平常心吗ไม่ใช่รู้ด้วยความเคร่งเครียดรู้ด้วยความอยากจะเอาหรือรู้ด้วยความแบบไม่อยากให้มันลงอะไรอย่างเงี้ย不是不是紧紧绷的知道不是有那个欲望的心去知道บางที 像 <laughs> 有时我们做功了很长，然后其实心升起的那个欲望，但是没没看到，然后一直做手部动作，一直知道手，但是不知道自己的脸有点皱皱的，紧张了。 อันนี้ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวนะก็เป็นการรู้เท่าทันใจของเราไปด้วยว่าใจเป็นปกติไหมนะ这这是叫当我们身体动也可以看到心你心是有平常心吗嗯หรือแม้แต่การสังเกตการเคลื่อนไหวก็ให้ดูเป็นธรรมชาติ เป็นแบบอย่าไปเกงอย่าไปเครียดประมาณนั้น当我们身啊动身体也是要自然的 啊，自然的动，不要紧，不要抓，不要紧绷。呵呵呵，哎呀，他们那ปฏิวัติจริงนะ，它变成事，事，嗯。然，事，简单。嗯，嗯，真就是其实用功修行呢，真的是很自然自在的事情。嗯，就但呃，เคลื่อนไหว。 ใจรู้只是知道啊只是身体动心知道嗯หรือใจมันไหวไปนะ ก็มีใจที่รู้นะ或者心知心动心知道นะทำอะไรก็ได้เนาะอืม你嗯做什么干什么都可以แต่ถ้าอยู่ที่นี่อ่าสี่ห้าวันนี้ลองเน้นทำนรูปแบบให้มากๆนะ但是我们一起在这里还有四五天 啊，我们就啊一起尽力的那个做固定修行方法。เพื่อให้จิตมันคุ้นชินนะฝึกจิตให้มันคุ้นชินกับการเคลื่อนไหวนะ为了啊修心它为了为了心能习惯这个动作就是当身体动心能知道มีความตั้งใจสักหน่อยนะ有一点点的啊仪式 แต่อย่าเคร่งเครียดเนาะบางทีนะ ตอนทำในรูปแบบมันเหมือนไม่ค่อยได้อะไร แต่พอออกไปนอกรูปแบบเฮ้ยมันจะเห็นตัวเองว่า เอ๊ะมันมันรู้ตัวได้บ่อยขึ้น เพราะว่าเหมือนคล้าย ๆ ตอนแรกอาจจะตึงนิดนึงพอออกนอกรูปแบบมันกลับพอดีนะ有的时候，呃，当我们做固定修行，呃，可能好像没有什么结果，但是当我们

เออมันเดินสบายขึ้นมันเห็นกายมันเคลื่อนอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะ然后呢呃跟着师傅们去托钵或者我们走回着疗房然后就看到哦身体啊还有觉得哦我走的自自在的走เยเห็นไหมแบบ เอ๊ะมันเคลื่อนเป็นธรรมชาติ มันรู้สึกเป็นร่างกาย มันเหมือนเป็นเป็นธาตุ เป็นวัตถุนะที่มันเคลื่อนของมัน你们看过吗这个身体走的时候好像啊只是一个东西อมันรู้สึกได้เลยโอ้กายมันมันเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เราจริงๆ มันเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะ真的能感觉到身体是另外一部分不是我นะก็ดูไปแบบนี้อ๋อแล้วก็ดูไปอืม就是这样的观อันนี้แหละมันก็ บางทีฝึกในรูปแบบบางครั้งมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่พอออกนอกรูปแบบเอกลับพอดีก็มี。有嗯，当我们正在啊做修啊固定修行，可能好像没有结果，但是啊去就是啊做日常生活当中，可能那个心就正走变到中道知道了。 แต่ถ้าในรูปแบบมันหย่อนไปนะ นอกยุบรูปแบบก็ยิ่งหย่อนกว่าเก่าา果当า们啊做固定修行ร放松了的时候，呃，去日常生活当中可能เ放松了。放松了。放。มันหย่อนแบบหย่อนแบบหย่อนแบบหย่อนแบบลืมตัวบ่อยๆอ่ะหย่อนแบบลืมตัว 可是啊，刚刚才现啊上一句就是当我们啊固定修行哈，有点一点点紧，然后我们就到啊就是生日日常生活当中就正常呃正好了刚刚好了，如果固固定修行太松的话，到日常生活当中就散乱了。哎。 <laughs> <laughs> ก็อย่างที่บอกนะเราอย่าไปเอาความเข้าใจจากจากเพียงแค่คำพูดนะหรือความคิดนะอย่าไปเอาความเข้าใจเหมือนเรารู้ ฟังรู้ฟังเข้าใจหรือคิดนะคิดได้นะ我们不不应该只是要啊要因为听或者想然后明白或者理解嗯อันนั้น มัอนอาจารย์กนพลพูดประโยคสุดท้าย张ำ老师有说之后的一句他บอกว่า การบรรลุธรรมมันเป็นเพียงแค่คำพูดนะหรือจริงธรรมะที่ว่าเรารู้อะไรในความคิดหรือว่าพูดได้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำพูดนะบรรลุธรรมเป็นเพียงแค่คำพูดนะ悟开开悟只是语 只是一个词语แต่นะความไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นของจริงนะนั้นเพียงไอ้ที่ว่าเรารู้จำได้ เราคิดได้มันเป็นเพียงแค่สมมุตินะมันเป็นเพียงแค่คำพูด当我们可以想起来，我们知道法，我们啊想到法，那只是语言啊，只是还是假名。 แต่การมีสติแล้วไม่ทุกเนี่ย ของจริง但是啊如果我们能有觉性然后不苦那才是真的อ่าสาธุสาธุ